Մեր անվտանգության երաշխավորը եղել, մնում են ու կմնան մեր զինված ուժերը։ Բանակն է եթերում։ Եթերում բանակ հաղորդաշարն է։ Խոսափողի մոտ է Հրարի Փաշայանը։ Այսօրվա մեր հաղորդումն ամբողջությամբ նվիրված է Պաշտպանության բանակի գնդապետ Հրայր Դավթյանի համար հիշատակին, ով իր ողջ գիտակցական կյանքը նվիրաբերեց հայրենիքին ծառայելուն։ Այդ մասին մանրամասն կանդրադառնանք հայրենիքի նվիրյալներից մեկը ակնարկում։ Հանուն հայրենիքի ամացած նվիրյալների անունները սերունդների հիշողության մեջ վարպահելու եւ նրանց օրինակով ապագա հայրենաց պաշտպաններ դաստիարակելու նպատակով Բանակ հաղորդաշարի թողարկումներում մենք բարբերաբար անդրադառնում ենք Արցախյան գոյապայքարի տարբեր փուլերում մարտիրոսված տղաներին նրանց խրագործություններին, տեղի ունեցած շարժամարտական դրվագներին, զինվորականի ու մարդու կերպարին, որոնցից յուրաքանչյուրը մի ինքնատիպ ու նվիրական պատմություն է, մի կյանքի պատմություն, ճիրականացված երազանքներով ու իրականության բազմաժանր գույներով։ 2020 թվականին Արցախի դեմ ուղղված լայնածավալ ռազմական գործողությունների ընթացքում հայրենիքի պաշտպանությանը զինվորագրված բազմաթիվ նվիրյալների հետ միասին ռազմաճակատի ամենավտանգավոր հատվածներում են հայտնվել նաև պաշտպանության բանակի բարձրագույն հրամանատարության ներկայացուցիչները խիզախության եւ արիության օրինակ հանդիսանալով նրանցից յուրաքանչյուրի համար։ Պաշտպանության բանակի գնդապետ Հրար Դավթյանը այն նվիրյալներից մեկն էր, ով իր կյանքը չխնայեց հանուն հայրենիքի։ Լսենք ծառայողական ընկերներ Վարդան Բաղդասարյանին եւ Հրանտ Իքարությունյանին։ Ռնդաբեդ Դավթյան հրայրը դարայության մեջ իմ մոտը պավորվել է որպես կարկախապա, պահանջկոտ, ընկերասետ, իր գործին հմուտ, սպա։ Միշտ պահանջել է իր ենթականերից, որ เป զի լինեն նույնը։ Իսկ ընկերության մեջ եղել է որպես լավ ընկեր, ընտանիքում որպես լավ հայր, որպես լավ ամուսին, կոլեկտիվում որպես լավ կոլեկտիվի սպա։ Այդ մարդը ծնվել է որպես սպա։ Իմ կյանքը բանակի հետ է։ Ես պիտի իմ կյանքս անկացնեմ բանակում ու հանուն իմ հայինի։ Պատերազմի ընթացքում մի անգամ ես ես հանդիպել եմ մի խումբ զինծառայողների հետ, որոնք նոր էին շրջապակման մեջ դուրս եկել դաշտային տարածքից եւ նրանք պատմում էին թե որը որ հույս չունեին որ դուրս կգան շրջապակումից եւ հայտնվեց ասում հայտնվել է մի գնդապետ որը մեզ հանեց շրջապակումից ոտը կտրած մի գնդապետը եկել ասում ու մեզ շրջապակումից հանել ասում եւ ես նրանց ասացի որ գնդապետը զոհվել է պատկերացնու որ զինվորները ցած են լացել ոնց կարող ասում նման մարդը զոհվի ասում մենք ուզեցինք մեր շնորհակալությունը հայտնել այդ մարդին Ես երբ որ Վաշտի հրամանատար ծառայում է, մի տարի, երկու տարի արդեն ծառայության մեջ, երբ որ ինքը մնում է պատասխանատու զորամասի, ինքը միշտ կանչում էր մոտ եւ սկսում է ուղղություններ տալը։ Ահագին բան է սովորել եւ ահագին ճիշտ ուղղորականացիա, որ ասում է, սենց սենց պետք է անես ճիշտ է ստայա, որպեսզի հեշտ լինի, որպեսզի համ քո ենթականների համար լինի ճիշտ, համ քո համար լինի ճիշտ, համ արդյունք լինի։ Միավորման հրամանատարի տեղակալ հրայր Միքայելի Դավթյանը ծնվել է 1970 թվականի սեպտեմբերի 2-ին Ստեփանակերտ քաղաքում։ Պաշտպանության բանակում ծառայելու ընթացքում զբաղեցրել է տարբեր հրամանատարական պաշտոններ։ Ավարտել է Մոսկվայի բարձրագույն ռազմական ակադեմիան։ 2007 թվականին ականի պայթունից կորցրել է ոդկը, սակայն շարունակել է ծառայել հայրենիքին։ Անկերոջ կյանքի ու գործունեության մասին անցյալ ժամանակով խոսելը դժվարին, բայց միևնույն ժամանակ հպարտալից էր մարտական ու ծառայակից ընկերների Կամո Հարությունյանի, Գրիգորի Գասպարյանի եւ Մամել Ավուշյանի համար մուկամ չպատկերացրի, ինչ ընտանիքի հայր է կործրած, ինչ ամուսին է կործրած, ինչ ընգետ, ինչ եղբայր, ինչ հայոց բանակի սպա, ինքը վշվայեն ուչիլիշ է պրծալ Թյումենսկի, Գերազանց, Ակադեմիա պրծալ Գերազանց, ինքը կայստի հատ բաց պատի վրա, կռիվը սաղ այդ բոյը նկարագրի։ Սես մի հատ կավիչով կարա սաղ նկարագրի բոյը հունցանը, բախշի սաղ, ուժերը, միջոցները։ Ես կա էլ չմենձի մեծարին Հայր Միխալովիչին ոնց որ ինքի կա։ Հայր Միխալովիչը ոչ մի ժամանակ ուժի մարդու կողքի տեսա գալիս։ Այդ մարդը միշտ կարաս տեսնաս թույլ մարդու կողքը, ոչ թե թույլ հոկեպես տամի։ Այն մարդուն, որը որ ինքը կարա օգնի։ Ոչ մի ժամանակ ոչ մի մարդ չի կարող կասկածել, որ Հրար Միխայելիչ միջև վերջին գնդակը կրակելա հետո զոհվի։ Ոչ մեկով։ Ինձ պետք չի լինի, որ մեկին անհարցնեմ, թե ինքը ոնց է զոհվի։ Պետք չի լինի։ Եվ մի քանի մարդ էլ իզ նման իրանց ծառայությունում լինի, թե իրան շրջապատում։ Այսքանը կարե նույնը ասել ինչ որ ես եմ ասում։ Որ այր հետ ես ծանոթացել եմ 92 թվականին, երբ որ նշանակվեցի բանակի հետախուզության պետ եւ պետք էր կազմավորեինք հետախուզական բաժինը։ Հրար այդ ժամանակ ծառայում էր հետախուզական վաշտում։ Ու առնչվելուց հետո մի քանի անգամ հանդիպելուց զրուցների ընթացքում ես արդեն ինձ համար པարզ դարձավ թե ով է հրայրը եւ որոշում ընդունեց որպեսզի հրայրին տեղափոխենք հետախուզության բաժին։ Հետախուզության բաժնում հրայրը նշանակվեց Զորային հետախուզության պլան պլանավորման բաժանմունքի սպա։ Պետք է ասեմ, որ շատ բանիմաց արդեն բավականին փորձ ուներ եւ մարտական գործողությունների եւ կոնկրետ հետախուզության պլանավորման, կազմակերպման, վարման հետ եւ այդպես սկսեցինք արդեն իրականացնել մեր ծառայությունը։ Այդ աչքեր ընկնում իր պարզությամբ, շիտակությամբ, ուներ մեծ հումորի զգացմունք, շատ հայրենասեր էր։ Ես չեմ հիշում որևէ դեպք, երբ որ հետախուզական վաշտը պետք էր ինչ որ մի մարտական գործողությունների մասնակցի, որ հրայրը չգնար։ Անկախ նրանից ես թույլատրում եմ գնալ կամ չգնալ, նո համոզում էր։ Համոզում էր եւ կասեի, որ մի շարք մարտական գործողությունների իր մասնակցության շնորհիվ, որ Վաշտը հաջողությամբ կատարել է իր արժեվ դրված մարտական խնդիրները։ ինքը սպայեր բարը բում իմաստով ու դրանով հպարտանում էր ինքը։ Որ ասենք ասում էր պատիվ ունեմ, լրի բարը բում իմաստով ինքը պատիվ ուներ որ սպա, որպես այդ բաժանմունքի սպա ինքը գերազանց էր։ Ամեն ինչ անում էր, նույնիսկ բաներ կար որ մեր կողմից բաց թողում էր, իր մոտ այդ նրբությունները երևում էր։ Պլանային հարցում ճուներ հավասարը նույնիսկ ասենք ժամանակար ինքը գնում էր անձամբ դիդարգում հետ գալուն, որպեսզի ճիշտ ստացվի։ Մարտակերտից մինչև Խորադես ուղություններում համատեղ բոլոր գործերում ինքը ոչ թե մենակ բաժանմունքի սպայր, նաև առաջնագծում որպես հետախույզ։ Ինչպես 90-ականների պատերազմում 2016 թվականի արճակատմանն ու 2020 թվականի ռազմական գործողությունների ընթացքում Այնպես էլ նաև առօրյա ծառայողական պարտականությունների կատարման ընթացքում մարտական ու ծառայողական ընկերների վստահեցմամբ նա աչքի ընկել միայն դրական կողմերով։ Ազատ Մկրտչյանի եւ Վագիվ Քոչարյանի բնութագրմամբ գնդապետ Դավթյանը ազնիվ էր, քիզախ ու պատրաստական, իր գործին նվիրված հայրենիքի պաշտպան, որով միայն հպարտանալ կարելի է։ Մարտական գործողությունների ժամանակ Դավթյանի խիզախությունը եւ համարձակությունը բոլորի մոտ վստահություն էր ներշնչում դեպի իրեն։ Եվ ցանկացած հարցում կապ չունի դա իր ոլորտն է թե ոչ, աշխատում էր լուծում տալ, օգներ, որ เป զի տվյալ խնդիրը կատարվի։ Նրա խիզախությունը եւ համարձակությունը բոլորի համար դա օրինակ է ծառայել Հանձինես ինձանից սկսած, որ նրա հետ ով շփվել է, ձգտում է նրա նման միշտ ցանկացած հարցին լուծում տա եւ իր համարձակությամբ ու խիզախությամբ վստահությունն է շնչի իր գոլեգաների, զինընկերներին։ Մարտական պատասխանատվությունը ինչքան որ բարձր է, երևի առնվազն 50%-ը ինժեներական մարտական պատասխանատվությունը ինչքան ինչ որ մակարդակի կա, առնվազն առնվազն 50%-ը իրաշուն օգնա։ Ճամփարային հավաքները մենք անձամբ գնում էր սովորությունը մեր անձամբ միշտ զինվորի հետ մասնակցում էր։ Նաև ես 16 թվականի պատերազմին ինձ ես իմ քղճի սրաչին չեմ կարող մաքուր լինեմ։ Ինքը անձամբ գնաց իր ձեռով մի ոտը կտրած 500 հատակայի տևակային ականատեղադրել Թալիշում, հետո եկել ասած է հիմա ես քղճիս դիմաց հանգիստ եմ։ որքան խստապահանջեր ու կարկապահ ծառայության ընթացքում, նույնքան բարի երընտանիքում։ Երեխաների համար եղել է ոչ միայն հայր, այլ նաև ավակ ընկերու խորհրդատու, լավ բարեկամ հարազատների համար։ Ինքը միակ իմ հայրս չէ, այլ նաև իմ ամենամոտիկ ընկերս էր։ Ես միշտ կարա իր հետ ամեն հարցով կիսվեի, ինքը միշտ պատրաստ է ամեն ինչով ինձ օգնել, թե խորհրդով, թե երբ պետք է մեջ կիս կայունած է ինքը։ Ինքը միշտ ժիպիտ է դեմքին, ուրախ, իր համար միշտ էլ պատիվը ու երկիրը առաջնահերթային է, էլի։ 2007 թվականին վիրավորվել է եւ դրանից հետո ինքը անցել է երկու կռիվ, այդ վիճակում ինքը ոչ մի անգամ չի մտածել, բա ես սենց կարգավիճակոն եմ, ոնց օգտագործեմ կամ այդ ոնց մին ապահով տեղ գտնեմ, ինքը միշտ առաջնագծեր մեր թե ապրելան պատերազմին, թե 20 թվի պատերազմին, ինքը ոչ մի բան չէր խնայում, ինքը ամեն ինչ անում էր, որպեսզի իր զինվորներին, իր զինակիցներին օգնի ամեն տիպի հենց անի, որպեսզի հայրենիքը չպարտվի, ինքը միշտ ամեն ինչ պատրաստ էր հայրենիքի համարանի։ Իմ ամեն արած քայլը մտածում եմ, բա papan ինչ կասվի, papan ոնց կաներ դեպքում։ Արդեն papai նպատակներն եւ իր պլաններն դարել այն նպատակ։ Գելի պիտի նա բարոյ փորձեն համախմբվենք, ազգ դառնանք, որպեսզի կարողանանք պայքարենք, որովհետև ելի եմ ասում, եթե պատկերացնեմ ելի papai օրինակը ինքը ոչ մի անգամ չէր ասի էլի, բա ինչ եղավ, ոնց պիտի անենք, ինքը արդեն մտքում, գլխում արդեն պլանավորած քայլեր կունենար, թե ոնց պիտի դուրս գայենք այս իրավիճակից։ Ինքը շատ հայրենասեր է, դաժե ինքը Ռուսաստանում իր բանը որ վերջացրել է, նշանակված Մոսկվայում ինքը ծառայելիս մեր առաջի գրեվը որ սկսավ, թողեց եկավ, ինքը կարար մնար տեղ բայց հայրենիքը իր համար առաջի հերթին էր։ Ինքը ուրիշ ձև չպատկերացնում իրան։ Մեկ էլ չեն պատկերացնում իրան ուրիշ ձև։ Գործի տեղը ինքը շատ խիստ էր, սաղն էլ իմանում են, որ ինքը խիստ է, բայց տոնը ուրիշ էր ինքը։ Այդ հումորը իրան, հա, իր ծիծաղը ուրիշ ձև էր։ Մենք հա ենք, կոտրվել իրավունք չունենք։ Մենք պիտի համախմբվենք, ոչ իրավունք չունենք կոտրվենք։ Ինքը դա չի ընդունի երբեք։ խիստ էր զինվորական գործի հանդեպ, բայց ամենախիստ պահին էլ գտնում էր մի պահ, որ այդ խստությունը փոխում էր ծիծաղով։ Իրենց էր անում, որ շատ չնեղվեր ում վրա ջայնանում էր, տեսնում էր, որ արդեն նեղում է մի պահ ինքը մի ծիծաղով, մի իրենց բան էր անում, որ մտոլորդը փոխում էր դեպի բարի, դեպի ոնց ասեմ, լավ էմոցիաները, հոգատարության, կողքինի հանդեպ խնամքի մեծ փորձ էր իր մեջ կուտակված։ Օրինակ ցանկացած իրավիճակում, որ տեսնում էր մեկը մի քիչ ընկճված է, ինչա, թե ինքը զինվորների հետ շփվելով գնալով, բան անելով, ընտանիքի անդամների հետ էլ էս։ Ինչա պատահել, բա ինչով կարող ենք փոխել, ինչ պիտի անենք, խին կճված ես։ Ամեն հարցում միշտ ուզում էր ինչ-որ մեկին օգնել, մեկին ձերք հասցնել, մեկին ինչ-որ մի նեղությունից հանել։ Փոքր ժամանակվանից ես միշտ ամեն համազգիս տողն անտեսել, մի ժպիտ ես իմ, բայ, պապաս ինձ դի ընկեր այ է, շատ լավ ընկեր։ Հոկտեմբերի 8-ին գնդապետ Դավթյանի զոհվելուց 2 օր առաջ Պաշտպանության բանակի հարավային ուղությամբ տեղի ունեցող մարտական գործողությունների ամենաթեժ շրջաններից մեկում Տողերի ցեղինակը բախտ է ունեցել հերթական, բայց վերջին անգամ հանդիպել հայրենիքի նվիրյալին։ Չնայած ստեղծված դժվարին կացությանը, միավորման հրամանատարի տեղակալը հստակորեն տիրապետելով իրադրությանը եւ ցուցաբերելով ամենայն պատասխանատվություն, սառնասրտորեն կատարում էր առաջադրված մարտական խնդիրները, իրեն դրսևորելով հրամանատարին վայել կողմերով։ Լսենք մարտական ընկերներին՝ Մանուկ Բադալյանին եւ Գերասիմ Բաբաջանյանին։ Գնդապետ Դավթյանին նախ բոլորը շատ սիրել են։ Կարճ ժամանակ ծառայելով մեր շարքերում ամբողջ կոլեկտիվը եւ սպաները եւ պայմանագրայինները մեր զինվորները ժամկետային բոլորը շատ սիրել ու հարգել են գնդապետ Դավթյանին։ Ինչ վերաբերում է մարտական գործողությունների նրա մասնակցությունը, նա ակտիվորեն մասնակցել է առաջին իսկ օրվանից, ղեկավարել է մեր միավորման հրամանատարական կետի ընդհանուր պաշտպանության եւ իրեն առջև դրված տարբեր մարտակախնդիրների առաջադրանքների կատարումը լավ եւ գերազանց կատարումով այն ինչ որ կարող եմ նշել իր մասնակցությունը հենց վերջի իր զոհված օրվա հետ կապված ինքը ոդկի խնդիր ուներ բոլորս գիտենք որ նա ուներ այդ առողջական խնդիրը եւ առհամարում էր իր առողջական այդ վիճակը որ ոդկը կտրված էր եւ կարողանում էր ցանկացած խնդրի առաջադրանք տված առաջինը Հայաստանը ինքը անձամբ օրինակ հանդիսանալ որպես ավակ պետ տվյալ խնդրի կատարման։ Հոկտեմբերի 10-ին, երբ որ հարձակում իրականացվեց արդեն հրամանատարական կետի վրա, նա է կազմակերպել ամբողջությամբ պաշտպանությունը, ժամանակին տեղափոխում կատարել մեր սպաներին եւ անձամբ ինքը իր կյանքը չափսոսալով, իր կյանքի գնով կատարել մարտական խնդրի կատարումը։ Գնդապետ Դավթյանը իր ողջ կյանքն է նվիրել Արցախյան առաջ Առաջի պատերազմից 90-ականների եւ դեռ նոր էր 50 տարեկանը լրացել սեպտեմբերի 2-ին մեր Արցախի անկախության օրը հարց եմ տվել։ Ընկեր Դավթյան, դեռ ինչքան է սարել։ Ինքը պատասխանում էր մինչև կյանքից վերջ նա այն անհատներից էր, որ իր հայրենասիրությունը ոչ թե ուղակի բարերով նկարագրելու էր, այլ ինքը ամեն օր իր պարտականությունների կատարմամբ եւ մարտական գործողությունների ժամանակ իր խնդրի բացառիկ կատարումով ապացուցեց իր սերը մեր Արցախի նկատմամբ, բանակի նկատմամբ մեզ սովորեցրել էր, որ ցանկացած խնդիր պետք է կատարվի ճիշտ ժամանակին։ Խստապահանջեր, բայց եւ մարդկային ворակներով շատ բան ենք սովորել պարոն Դավսյանից։ Ցանկացած խնդիր կարողանում էր արագ կազմակերպել, արագ կողմնորոշվել եւ բաժանել մեր ուղղությունները նշել եւ մեր համար էլ էր հեշտ նման մարդու հետ ծառայել։ Ոչ մի դեպքում ցույց չէր տալիս, որ ինքը ուներ ֆիզիկական որ սահմանափակումներ։ Ոչ մի քայլով չէր ուզում տարբերվել, հետ ընկներ եւ այդքանը մեզ առավել եւս պարտավորեց կառուցվում էր։ Նույնիսկ նախքան պատերազմը պատիվ ունեցել 6 ամիս խաղ պայմաններում ծառայելին։ Սկզբի օրերին փայտով էր օգնությամբ էր քայլում, մոտ մի 3-4 մի շաբաթ հետո, ու շաբաթ հետո արդեն այդ գավազանը դրեց մի կողմ եւ ասեց, որ արդեն ձեր հետ ծառայել եւ այլն, ես արդեն սրա կարիքը չունեմ եւ ոչ մի ձեւի չէր տարբերում արդեն մարտական գործողությունների ընթացքում եղել են բազմաթիվ դրվագներ, որ գործել ենք միասին, խնդիր ենք ստացել եւ միասին պետք է այդ խնդիրը կատարենք, պահեստազորից անձնակազմի դիմավորում, խնդիրների առաջադրում, նույնիսկ մարտական գործողության ընթացքում տարբեր ստորաբաժաններ, որ մեկ շրջանից պետք է տեղափոխվեր խնդիրի բերումով մեկ այլ շրջան, արագ կողմնորոշում էր խնդիրները առաջադրում եւ այն ստորաբաժանումը, որին խնդիր էր առաջադրում, մարդիկ անմիջապես հասկանում են խնդիրը եւ ինչ է իրենից կախված, ինչ պետք է կատարեն այդ գործողությունների ընթացքում։ Պարոն Դավթյանը եւ մյուս մեր տեղակալները, պարոն Շաքարյանը, պարոն Ղազարյանը, իրենք իրենց իրենց հայրենասիրությամբ վարակ էին տարածում, վարակում էին բարից լավ իմաստով եւ մեր պարոն գնդապետը նույնպես այդ խնդիրների կատարման ժամանակ իր նվիրվածությունը պարտավորեցնում էր, որ դու ձգտես հավասարվես իրեն, մի քայլ առաջ անցնես եւ համոզված եմ, որ ովքեր ծառայել են պարոն Դավթյանի հետ, հետագայում դա եղել է մի դպրոց Գնդապետ Հրար Դավթյանը զոհվել է 2020 թվականի հոկտեմբերի 10-ին, առաջնորդելով իր համար ուղենիշ հանդիսացող առանց մեկ քայլ նահանջի սկզբունքով։ Հետմահու հանրապետության նախագահի հրամանագրով ապարգևատրվել է մարտական խաչ երկրորդ աստիճանի իշխանանշանով։ Գնդապետ Դավթյանի հայրենիքին ամնացորդ նվիրվելու պատրաստակամությունը ու որպես զինվորականի կենսագրությունը նրան ճանաչողների համար իսկական տղամարդու մարմնավորումն են, ով իր օրինակով ապրողներիս է պատգամում հայրենիքին ամնացորդ նվիրվելու վսեմագույն գաղափարը։